baramukije mwebwe mwese mwandanya mukurikira radio isanganiro ndabaha mu makuru yo kuri no mutaga ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hagiye kuzoshirwaho ubuhinga bwo guturira telefone yibwe bizokorwa n'urwego rucije kugenzura itumatumanako ry'amakuru mu Burundi imvo ni murano ano makuru kubera ko umugera wa covid-19 uguma ugwirirana ngo inama zizoza ziraba ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa leta nabyo nyene murabikurikira umukuru w'igihugu haragabisha amashirahamwe yatsindiye isoko ryo kuba kubaka ingomero zibiri mu ntara ya Bubanza urugomero rw'umuyaga nkuba ruri ku mpanda n'urugomero rwo kuvomera indimo kuri Kajeke ko amahera yazo azobwirizwa gusubizwa mu kigega ca leta navyo nyene muravyumva tubafitiye kandi ndamucana yandi y'ingaburo y'uno munsi ikaza kubayagira ku kizino kaze mu idonido ry'ano makuru tugiye guhera mu gisata cya politike leta y'u Burundi ngo guhagarika amasezerano yagiraniye n'ishyirahamwe proserve yo kubaka akarere kadasanzwe Eh, k'ubudandaji wa rubondo inama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yabonye ko amasezerano atubahirijwe mu cegeranyo cy'iyo nama umunyamabanga mukuru wa leta ashikiriza ko ku mahegitari amajana atandatu hamaze kubakwa mu kiringo kitarenze amezi atatu ayo masezerano ashyizwe ko umukono kubera izo mvu ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bwararungikiye urwandiko ishyirahamwe poroserve rwo kurigabisha buranariha n'ikiringo kingana n'ukwezi kugira ngo rishyire mu ngiro ivyo ryiyemeje ariko amezi agera kuri ane araheze ataki iryo rirakora kigaragaza ko rifise ishaka ryo gushira mu ngiro ivyo ryiyemeje urwandiko rero rurashikiriza ingingo zofatwa mu gukinga kugira ngo akarere gadasanzwe k'ubudandaji ka Rubondo gakore neza n'ingeni byasabwe n'igisata kijeje gufasha mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano hagati ya leta n'abikora ivyabo yoja mu ngiro inama shikiranganji imaze kwihweza ivy'urwo rwandiko rushikiriza yasabye ibi bikurikira Ubushikiranganji bujeje ubudandaji ni buhagarike amasezerano ari hagati ya leta y'Uburundi n'ishiramwe Proserve kuko ritubahirije ibiri mu masezerano ubushikiranganji bujejwe ubutungane buzoterera muri ico gikorwa nyene kubaka isoko wa rubondo azogirana amasezerano mashasha n'undi azoba yaharonkejwe kumenyesha igisata kijejwe gufasha mu ishigwa mu ngiro ry'amasezerano hagati ya leta n'abikorera ivyabo ARCP kw'ivyo cashikirije bifise amahinyu gutegura amategeko agenga uturere tudasanzwe tw'ubudandaji ubushikiranganji bujejwe inyubakwa bwotunganya neza akarere ka Warubondo ubushikiranganji bw'ubudandaji bufatanije n'ubujejwe inyubakwa n'ubujejwe amazi bwotegura neza icyo kibanza ca Warubondo mu kwerekana ishusho y'ingene ibikorwa bitandukanye bizoharangurirwa Iyo nama nshikiranganji yasabye ko imanza zoza ziraba ku minsi ya gatandatu n'imisi y'Imana gusa kubera ko vyibonekeje ko umugira wa COVID-19 uguma ugwirirana intumbero ngo nuko mu kwezi kumwe ibitigiri by'abandura byo bavyagabanutse cyane n'ubunyene kurikira Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaragarutse ku gikorwa cyo kurwanya ikiza korona aho vyibonekeza ko mu bisagara cyane cane abantu bitwa ko bateye imbere bafata minenegwe ico kiza mu kutubahiriza ingingo zo kukigwanya yasabye ubushikiranganje bwose ko bwohimiriza abakozi babwo kwikingira ico kiza mu kwipimisha kenshi bagwaye bakivuza kuko ni indwara ikira kandi idateye isoni ihangiro ni uko mu kiringo cy'ukwezi ibitigiri by'abandura byaba byagabanutse cyane biribonekeza ko kimwe mu bituma ikiza korona virusi kigwirirana ari imanza z'urutavanako nicyo gituma inama shikiranganje yasabye ko imanza zoza ziraba kuwa gatandatu no ku munsi w'imana gusa mu makuru ajanye n'umutekano umutekano warayuhungabanye ku mutumba na zone byuya muri commune Mugamba intara ya Bururi ayo makuru aremezwa na mustanteri w'iyo commune naho mbaye veniste amenyesha ko inkozi z'ikibi zategereye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu nko mu masaha nko mu masaha moya zirarasa imodoka yo mu bwoko bwa Yas ifuso yari itwaye amakara ni moto imwe ariko rero ayo uwo mutwara avuga ko abakomeretse abakomeretse bariko baravugwa nubwo atagitigiri atanga amenyesha kandi ko atawahasize ubuzima tubandaniriza no makuru yacu mu gisata cyo gutuma tumana ko ubuhinga bwo guturira telefone yibwe ngo buriko burategurwa aho ivyigwa bijanye nubwo n'uwo mugambi bigeze kure umuyobozi mukuru w'urwego rujeje kugenzura ituma tumanako ry'amakuru mu Burundi ARCT avuga ko ubwo buhinga busaba uburyo bwinshi Samuel Muhizi arongoye ubwo rwego ARCT akaba yivuze nyuma yaho abantu batari bake biturwa rwego barondeza telefone zabo zibwe tumukurikire kuri mikoro ya Jean Marie Mayonga hariho amasisiteme afasha kugira ngo mu gihugu kanaka telefone ijya nimero doseri ishoboye kuba identifiye bakavuga ati iyi i turayikuye kuri rezo niyo umuntu yayitaha akavuga ati jewe ni mu yimfutire kuri rezo yego bigashoboka ibyo kenshi ni ubuhinga ni ubuhinga buhanitse kandi butazimbutse bisaba uburyo uburyo buboneka uburyo bwinshi ari aribwo rero twebwe muri ariset kugira ngo dushobore kuronka ubwo buhinga buhanitse tuza kubanza gusaba ubwo buryo turiko turategura indinganizo ya proje kugira ngo tuyihereza abadukurira bashobore kuraba ko bishoboka kuko igihugu kenshi kiba gifise byinshi kireza kiraba ibyihutirwa ibishoboka n'ibidashoboka tuzobitanga rero twamaze guheza indinganizo tubitange duheze tudusabe barabe ibishoboka tubwire uko tushobora kubigenza ariko kugira ubu ni uko muri iyo kade twa twabaye turafasha kugira ngo umunyagihugu tumusinyire ashobore kugenda ku makoperative bamurabire mu kurindira ko dushobora kuronka iyo sisiteme iri hamwe iri mu migambi turiko turaraba ko vyoshoboka kuko uko abantu bakoresha amatelefone baba benshi niko n'ayo madomande kugira ngo dufashe abibwe atera aba menshi nabyo bikadutwara inguvu nyinshi ngaha muri ILCT no mu gipolisi tuve mu gisagara ca Bujumbura dusimbire hariya mu ntara ya Muyinga mu gisata c'indero aho umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga akenguru akenguruka umwumvikano waranza abayobozi n'abigisha mu mwaka w'ishuri usozerewe watumye intara imenyesha ku rugero rwa 95 n'ibice 8 kwijana yamara ngo haracibonekeza abigisha bagiceregwa n'abana baheba amashure rimwe na rimwe bivuye ku ndazindaro Blaise Pascal Misago ahamagarira abasanzwe baterera muri ico gisata guhimiriza abana kugira ngo bavanure n'ibibasama gusaza kubaka ibirasi no gusahiriza mu gutanga ibikoresho mfashanyigisho bikibura yari kuri mikro ya mugenzi wacu Pierre Claver Barundi tumukurikire icyo navuga muri uyu mwaka twarangije cyagenze neza ni uko habaye umwumvikano hagati y'abigisha n'abarongoye amashuri ukabona yuko n'umwimbo wagiye urakurikira kuko habayemo gutera imbere mu ntara kuko mu mwaka uheze dufatiye ko cyo mu mwaka w'icenda twari twamenye ku bice bidashikana mirongo inani ku ijana mugabo uyu mwaka umwimbo waduze gushika ku bice mirongo icenda na bitanu n'ibice umunani ku ijana ico tubona ko mureka itagenze neza ni uko hakiriho utunenge ku bamwe bamwe aho hakiriho kwa gucererwa cyane cyane mu miji cyangwa mu bisagara byo mu makomine aho usanga hari abagitegera amarifiti ugasanga baracerewe eh, kandi aha rero tukabona yuko abo baba hagufi y'amashuri ko murevyo badufashije uwo mwimbu ugarushirizaho gusumba abasanzwe badufasha muri iki gisata c'indero turabasaba yuko bobandanye badushyigikira kugira ngo umwimbu ubandanye umera neza turifuza yuko dufatiye nko kuri ibi by'abana biha amashuri ko murevyo gabanuka abana batwara inda zitifuzwa mu mashuri zogabanuka gutyo umwana akiga agatera imbere agashobora guheza amashuri turabasaba rero yuko bandanya nabo nyine badushyigikira baba arongoye amashengero mu byo bakora e, bakaza baracishamo inyigisho cyane cyane z'imitima zifasha urwaruka kugira ngo urwaruka rwacu rwige rureke guhurumbira ibitaca ntibize mugabo bagume mu ishuri abandi nabo basanzwe batanga uburyo nabo nyine turasaba ko bandanya badushyigikira kuko hariho ibikibuze cyane cyane ibirasi intebe n'ibindi bikoresho fashanyigisho tubona yuko boshishikara badufasha kugira ngo ngo bigende neza mu mashuri yo mu ntara ya muyinga tuve mu ntara ya muyinga dusimbire mu ntara ya bubanza mu gisata cy'inyubako umukuru w'igihugu aragabisha amashyirahamwe yatsindiye isoko ryo kubaka ingomero zibiri mu ntara ya bubanza urugomero rw'umuyaga nkuba kuri impanda n'urugomero rwo kuvomera indimo kuri kajeke amafaranga yo kubaka izo ngomero ngo yarasohotse ariko ngo ntizubatswe evariste ndayishimiye agabisha ayo mashyirahamwe avuga ko ayo mafaranga ategerezwa gusubizwa mu kigega cya leta tumukurikire urugomero rwa kajeke nimurabe amahera yatangiwe ku rugomero rwa kajeke uno munsi turi tumaze kunguka ngaha uburimwi bugahagarara mubwo amahera yarasohotse nza mbona bavuze ngo dusubire twubake kajeke amahera yacu yagiye hehe eh, ubu tugeze mu bihe ntitwemera ko ibyacu bigenda tubona muraza muranderekera gusa hariho abavuga ngo sinzohatambikiza hose ngo ndahashobore muzohatambikiza mwebwe ku izina ryanjye muce mumbwiye cyangwa ubundi yumvira umuntu kubesha ko ari arubaka ikigo abenegihugu barabona abarongozi barabona bose bakarekerana ibyo bintu birahuguye nk'ubu batondesha bari babirimwo bose mbwira byabaye muri bonyishura ikiha ca leta ni ikigega c'igihugu kijejwe guteza imbere abenegihugu nico gituma ku vy'iterambere tuvuga tuti iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugaruka ni kuvuga yuko twese tuja ku kivi tugakora hanyuma tugashora tugatanga amakori ayo makori agaca agaruka kutwubakira amabarabara kutwubakira ibitaro kutwubakira amashuri President Evariste Ndayishimiye aragabisha kandi abakora amabarabara bakayasondeka akavuga ko atamutegetsi azoya kiradasubiwemwo ivyo umukuru w'igihugu yayivugiye musigati mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa gatandatu aho yararamutse yugurura icese ibitaro vya commune musigati vyubatswe n'ubuyobozi bujejwe by’inyubako mu Burundi obuha Amakuru yo mu makungu mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wegereye Joseph Kabira buramatari w'intara ya Lualaba yarabogojwe mu mabanga n'inama nshinga mateka iyo ntara aho abashinga mateka 11 kuri 17 bemeje ko yobogozwa iryo kugwa rikaba rije inyuma y'amezi umunani uwo buramatari w'i Lualaba yagirijwe ukunyuruza ubutunzi nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI haraheze amezi umunani uwo buramatari mureje Richard avuye mu ntara yararongoye ya Luwalaba aja ikinshasa inyuma y'uko aja muri Afrika y'epfo kwivurizayo abanywanyi biwe bakavuga ko iryo kugwa mu mabanga ari irementanya ryamugiriwe mbere riciye kubiri n'amategeko co kimwe n'abahagarira agateka kazi na muntu muri iyo ntara inyuma mukanya nibucana yandi Buraca bugacana yandi mungaburo Ikizinu ni igifungurwa gitunze ibyunyunyu byo mu bwoko bwa b kabiri, b gatatu na b gatanu kigafasha mu gukomeza amagufa ku, mu kuyarinda ukubungwa hatibagiwe gukomeza abasoda bagwanira umubiri Gilbert Nankwa hafi umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo akavuga ko umuntu afungura kenshi kizinu atangamirwa n'indwara z'umutima bucana yandi y'ingaburo na Jean Marie Mayonga uyu mushakashatsi Gilbert Ntankwahafi asigura ko ikizino gifasha mu guhingura vitamine B iyo vitamine nayo ngo ikaba iboneka ku bwinshi mu bizino igafasha no gukinga ubwoko bumwe bumwe bw'indwara ya kanseri ibizinu bisanzwe bifasha mu ihingurwa rya vitamine D iyo nayo ikaba iboneka mu bifungurwa bike bibaho igifungurwa cy'igizinu rero gisanzwe kiyifise ku rugero rushimishije kandi ikaba isanzwe ifasha mu igwanira amagufa kugira amagufa ntabungwe byoroshye habe no gukinga ibibazo by'amakanseri na cyane cyane kanseri y'ibere ku badamu ibi zino biratuma urukoba rugira umubiri mwiza rukaremba kandi imishatsi ikoroha ikanonoka nticikagurike byoroshye ibi bisanzwe bifise vitamine B na cyane cyane B ya kabiri ya gatatu ya gatanu n'izindi zo mu wa B ntibagiwe gukingira umutima kugira ngo ukore neza kuko gisanzwe gifise icyunyu ca selenium ku rugero rushimishije iki zino kandi kirakomeza abasoda bagwanira umubiri kuko gisanzwe gitunze selenium icyunyu ca selenium ku rugero rushimishije eh, canke se icyo twakwita erigotiyoneye mayume iyo ni antioxida idasanzwe kirafise kandi icyunyyu cya sodium ku rugero ruto cyane ku buryo bwaho umuntu akihereza adashobora kurwara ikibazo cy'ikivumbu karenze cy'umurindi w'amaraso byoroshye kikagira n'ibirinda kugumbiza vyorosha mu mara fibre alimentaire na cyane cyane zimwe nziza ziri soluble Gilbert Nankwafi agasigura kandi ko igifungurwa c'ikizinu kibujijwe kugiteka mu mavuta menshi avuga ko mu kukibika vyiza umuntu yokibika ahantu hakanye canke hashu ishushi kirazira yuko tugiteka mu mavuta menshi hoba bituma ihoka ryitonda amavuta gisanzwe kiyifitiye eh, naho gikoresheje ubuta dukeya hanyuma hajya kuri piye ku kirenge cyacu akaja hejuru nayo ku bijanye no kucihereza uyu muhinga akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko ikizinu gishobora gufungurwa mu buryo butandukanye nko mu isarade n'ibindi ibizinu urashobora kubyihereza mu isarade mu isose cyangwa ukabiteka nk'imboga cyangwa ukabiteka uh, mu mufa w'imboga na cyane cyane nk'ikizwi ku izina rya girole icyo kirashobora kwiherezwa mu buryo uh, bwo kugiteka uh, mu uh, mufa w'izindi mboga hanyuma twiyuba ubutware mu kwamura ibizinu tubanze turabe ko biri muri ya moko twagiye turavuga akwiye kwiherezwa adashobora kuzana ingaruka mbi ikizinu ngo kiri mu moko atandukanye muri ayo moko hariyo ayashobora gufasha mu kubaka umubiri n'ayandi adashobora gufungurwa bisabwa ko ushaka gufungura ikizinu yobanza kuraba neza ubwoko bw'ikizinu kibereye gufungura Jean-Marie Mayonga n'umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo murakenuye nino ngaha makuru twari tubafite yagarukiye ndabashimire mwese mwari muyateza abiri nshimire na Albert Nduwayo yafashije mu buhinga bw'ivyuma Jerome Hakizimana nabashikirije ndabikebanuye mukanya muca mwumviriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi dusozereye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho muherereye ubutegetsi n'urudandazwa birasosa byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ijambo ry'intangamarara umwanditsi w'icyo kinyamakuru agaruka ku ishyirahamwe ry'umutegetsi akomeye mu nama nkenguzamateka aherutse gukugwa ku rutonde rw'abatanga isukari ihingurwa na sosumu arabandanya akagira ati abantu nk'abo babayeho neza ibyo bimenyetso by'ubutunzi ni ibitutsi iby'ukuri ku banyagihugu ibihumbi n'ibihumbi atacu bafise muri iryo jambo ry'intangamarara ajya iwacu bakandika ko ibihumbi by'abakozi ba leta babayeho ku madeni basaba mu mabanki canke biturire naho ngo atari bose birandukira umugani w'ikirundi na kare bavuga ngo impene irishaho iziritse abo bakozi ba leta ngo bagwanira kurondera ubuzima uko rikora biri mu bizingamitse uguteza imbere igisata cy'abikorera utwabo niryo hinguriro ryiharije urwo rudandazo rw'isukari gutyo n'abikika mu kiza bakora bitemewe n'amategeko bakagwira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratanguje ku munsi wa kane ibikorwa byo gusubiramo no kubaka kijambere ikivuko cya Bujumbura byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Echo uwo mugambi uzoteza imbere guhana guhanahana bidandazwa hagati y'u Burundi n'ibihugu byo mu karere biciye mu kiyaga Tanganyika abahinga nk'uko tubandanya tubisoma muri Burundi Eko ngo bavuga ko gukoresha ikiyaga bizimbutse hagucisha ibidandazwa mu mabarabara u Burundi ngo bwinjiza ibidandazwa buciye ku kivuko cy'i Dar es Salaam hanyuma bigashikanwa mu Burundi bizanywe n'amakamyo urugendo ngo ni rurerure rw'ibirometero igihumbi n'amajana atanu ruca rutuma amafaranga akoreshwa aba menshi ariko biciye muri izo nzindi nzira harimwo amabarabara y'indarayi n'ikiyaga amafaranga akoreshwa agabanuka ko hafi nk'igice cyose hiyongera ko izijanye n'ibikoresho. Mugenzi wacu avuga ko iryo shuri ritegekanya kwakira abanyeshuri bari munsi canke barenga ibihumbi bine. Iryo shuri rifise ibirasi munani birimo intebe mu birasi mirongo ibiri n'indwi bishasha ibirasi byose hamwe ni mirongo itatu na bitandatu ni ukuvuga igitigiri cy'abanyeshuri ijana na mirongo ibiri na batanu ku kirasi utuzu twa sugumwe mirongo ibiri na dutandatu ni ukuvuga abanyeshuri ijana na mirongo itatu n'indwi bagasangira akazu k'ubwiherero kamwe icyo kinyamakuru gisohoka kundi kundwi kibutsa ko amategeko avuga ko abanyeshuri mirongo itanu basangira akazu ka sugumwe tubandanirize mu bijyanye n'indero nyine ku banyeshuri ba kaminuza y'ubu Burundi mu kigo cyo kumutanga bugarijwe n'ingorane z'uburiro bwabo budakora neza nkuko ABP cabisanze byongeye ABP gisigura ko abo banyeshure biba ngombwa ko baja gufungura hanze y'ikigo mu bigenga igihe uburiro bwugawe igihe cy'isaha 3 z'ijoro kandi bwahora bwugagwa isaha 5 z'ijoro gutyo ngo bagira ingendo ndende bajya kurondera imfungurwa bagatakaza umwanya munini wo kwiga ABP ikibutsa ko iyo ngingo yo kugara uburiro yatanguranye n'indinganizo nshyashya y'agafashanyo gahabwa abanyeshuri ku mu gihe abize mu ndinganizo ya kera baronka byose harimo no gufungurirwa ni na hano harangiriye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na Jean de Dieu irakoze afatikanije na Yvette Nijimbere naho ubutaha